Matul din it-tieni sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici illi tiġi fit-tmima propju dan il-programm, jiena kont regolarment jgħat nimraħ f'odisseha enċiklopedika se jgħatilha diversi drabi għal fatt illi nitlaq fuq vjaġġ illi qed nittama illi mhux neċessarjament iwassalni x'imkien partikolari, imma illi nifhem u napprezza illi l-ġmil tiegħu huwa f'dak illi niltaqa' għalon it-triq. Apparti hekk, però, hemm destinazzjoni. Destinazzjoni hija lura lejn id-dar kważi għalli ngħidu hekk, imma dar li qatt ma tista' terġa' tkun kif kienet meta ħallejta. Wara kollox, din hija id-natura tal-Odissea. Fil-programm tal-lum e, minix ser immur nimraħ imma san ħeġġeġ lilkom illi tmorru tfittxu il-programmi illi kellna matul din is-sensiela kollha Dawn issibuhom permezz tal-website tal-Campus FM imma anke issibuhom permezz tal-Mixcloud fejn jinżammu dawn il-programmi biex anke jixxandru minn dan l-istazzjon tar-radju, issibuhom ukoll f'postijiet oħra, inkluż pereżempju fuq il-website personali tiegħi jriswa permezz ta' tonisant.com. U għonek allura jina sena għafin terra tal-anqas għal din it-tini sensila ta' vjaġġi enċiklopedici fuq ir-radju. Anke jekk il-vjaġġi enċiklopedici tagħna ikomplu bil-ħidma online fuq il-Wikipedia bil-Malti